Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Музыка удачы ў перадачу ў пошуках нашага культурнага кантэксту становімся якраз перад мінуўшчынай. Мы гаворым пра рэсаветызацыю пра вяртанне беларусі на десять двадцать гадоў назад. Пры гэтым маса народу заклапочаная выключна сённяшнімі сваімі праблемамі, а якія кольвік футуралагічныя развагі не толькі не вітаюцца, але і гучаць недарэчна наша будучыня паступова ператвараецца ў табу бо ўсё грамадства нібы паводле нейкай унутранай дамоўленасці вырашыла пра будучыню не казаць тут можна заўважыць глябальны псіхалагічны парадокс людзі сведама выбралі ўладу якая адкрыта паабяцала весці краіну назад і за ўсе гэтыя гады ніколі ні разу не падзялілася плянамі на будучыню фразой к шталту «Я свой народ за цивилизованным светом не поведу», увесь час стверджают отсутность будучини. А почнешь разважать про перспективы, кто б ты не был, честный, ти нечестный, червоный, ти демократ, то одразу обовязково вступишь у конфликт с официальным курсом. Будучи не нема яе няма ва ўладных прамовах у афіцыйных газетах зрэшты і ў неафіцыйных таксама будучыня можа ўспрымацца толькі як вораг пры гэтым усе цудоўна ўсведамляюць што краіна не развіваецца што так як сёння жыць нельга што рана ці позна а ўсім нам давядзецца ўсё ж стаць перад будучыняй нашай Такім чынам улады выкарыстоўваюць схільнасць народу да звыклых рэгулаў і боязь якіх-кольвек пераменаў. У гэтай замкнёнай сітуацыі яны захоўваюць свае крэслы, а ўсе астатнія са стражком чакаюць, што будзе. Каму ад гэтага лягчэй і каму такое наогул патрэбна, адказ на такое пытанне гучыць у богога уся сітуацыя патрэбна адно толькі ўладам, каб не страціць свайго становішча. Тым не менш пры поўнай адсутнасці будучыні мы ўсё ж паспрабуем нашу сённяшнюю праграму прысвяціць ёй або хоць бы яе месцу ў беларускім культурным кантэксце канца два стагоддзя. краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. праграме Сергей Харыўскі казаў пра тое, што прэзідэнцкая ўлада выцягвае на свет Божый не толькі бСэсэраўскую камандавую эканоміку і камуністычную сімволіку, але і маштабныя планы колішніх першых сакратароў напрыклад ідэю пабудовы пад менскам атамнай электрастанцыі якую ўвесь свет зможа спазнаць пад назвай рудзенскай яшчэ адзін праект які быў пахаваны за саветамі і рэанімаваны сёння гэта план пабудовы менская тэлявежы карані жанру фантастыкі бяруць свой пачатак у палітычнай публіцыстыцы гербертуэлс пішучы сваю славутую машыну часу задумляў яе як памфлет крытыку сацыяльнай палітыкі ангельскай дзяржавы. Калі памятаеце, то ў той далёкай будучыні, куды патрапіў падарожнік у часе, дзве расы людзей жылі сярод велізарных спарудаў і камунікацыяў, пра прызначэнне якіх яны ўжо не здагадваліся. Чытачы наступных пакаленняў успрынялі гэты твор толькі як добрую літаратуру. У Беларусі сёння ўсё наадварот. Фантастычныя утопіі пераўтвараюцца ў дзяржаўную палітыку. Для падняцця тонусу свайго электарату рэжым рапартуе, што ўжо пачалося ці то будаўніцтва ці то праектаванне велізарнай тэлевежы ў сталіцы на праспекце Машэрова. Як кажуць, яна будзе ці другой ці чацвертай па вышыні ў свеце аж дух захоплівае. У жніўні насамрэч адбылося паседжанне ў міністэрстве сувязі, на якім абмяркоўваліся праекты тая самая тэлевежы, якія былі раней адабраны. Спыніліся на разглядзе трох. Усходнекітайскі інстытут праектавання і дызайну нямецкай фірмы Вайс und Фрайтак і расійска-беларуска кансорцыюму. Ідэя завяршыць ансамбль праспекту Машэрова зусім слушная і зусім не новая. Пра патрэбу тэлевежы ў Менску гаварылі яшчэ напрыканцы семх. Нават існавалі эскізныя краслюнкі ды макеты. Але ў БСР гэткі грошай не знайшлося, а зараз хапае і сённяшнія тэлемачты. Што да ансамблю магістралі імя Машэрова, то ён сапраўды без належныя дамінанты застаўся нібы парэзаны напалам да і пасля вуліцы заславскай не ўратавала сітуацыю нават цётка з трубамі под бетоннай стэлаю помнік аднае з гадавінаў апошняй вайны наадварот дальняя палова праспекту стала яшчэ больш самастойнаю мне з новых праектаў тэлевежы найбольш спадабаўся менавіта расійска-беларускі варыянт. Ён успрымаецца як алюзія на спадчыну татліна і лісіцка. Праект сярод астатніх вылучаецца хоць нейкай увагаю да традыцыяў, а менавіта да віцебскага авангарду мяжы десятых і двадцатых гадоў нібыта вялікая спружына лопаючыся імкліва ўвінчваецца ў неба гэтая канструкцыя і сапраўды магла б упрыгожыць горад асабліва ўначы далёка сыплючы промнямі панадменскімі разлогамі Праўда сцвярджаюць што гэты праект больш падобны да гіганцкага штопару а таму сімволіка можа атрымацца занадта канкрэтная ці варта будаваць менавіта тэлевежу проектект на вышыня вежы вагаецца паміж э, чатырохста восьмю десятю і чатырохста двадцатью метрамі кошт напрыклад аднаго метру віленская тэлевежы каля десяти тысячаў даляраў няцяжка падлічыць колькі будзе каштаваць вежа запраектаваная для менску Дадайце, што і эксплуатацыя таксама запатрабуе бясконца фінансавання. Тым часам, як у свеце портка развіваецца спадарожнікавае і кабельнае тэлебачанне, гэткія растраты для Беларусій неапраўданы. Тым больш, што радыус дзеяння трансляцыі з гэткай вежы будзе толькі каля 80 кіляметраў. Таму рэальнай патрэбы ў ёй няма ці не прасцей за нашмат меншую суму наторкаць рэтранслятару без якіх все адно не абысціся альбо заняцца спадарожнікавым тэлебачаннем дык вось не калі ўжо аднаўляць бсср дык у поўным аб'ёме разам з утопіямі хай там у літве зачыняюць аэс а мы пабудуем хай ствараюцца новыя тэлетэхналогіі нам дарагія ўсё ж нашыя мары двагадовыя даўніны і вакзал найбуйнейшую ссср дабудуем і свінарнікі восемь паверхаў з кармаправодамі гэткім чынам беларусь рыхтык паводле сюжэту фантаста уэлса адправілася ў падарожжа па часе правда не ў галавакружную будучыню а на чвэрць стагоддзя назад не толькі ідэйна з чырвонымі зоркамі і кумачом але і матэрыяльна з архітэктурою і з тэхналогіямі. Хутчэй за ўсё рэанімацыя савецкіх утопіяў гэта толькі блеф рэжыму. Імітацыя бурапенная будаўнічая дзейнасці і міжнародных сувязяў. Хай кітайцы з немцамі пазаймаюцца, падключацца. А калі не блеф, дык нашыя дзеці будуць дзівіцца на каласальную спаруду другую ці чавертую свеце не істотна і як людзі будучыні з роману фантаста уэлса не здолеюць растлумачыць навошта яна збудаваная сергей харыўскі распавёў пра колішнія пляны будаўніцтва менская тэлевежы якія дасталі з нябыту сённяшнія архітэктары краіны ва ўсіх гэтых плянах хоць яны і абернутыя нібыта ў заўтрашні дзень няма будучи бо няма сэнсу функцыянальна тэлевежа не патрэбная ну была б яна хоць бы самай высокай у свеце і праславіла беларусь у кнізе рэкордаў гінеса але гэта няма бо ніхто не ставіць задачу праслаўляць беларусь будучыні няма і ў адказах выпадковых мінакоў якіх северын квяткоўскі апытваў на вуліцах менску Я выйшаў у горад, калі неспадзявана для меншыкоў заблішчэла вечаровае сонца. Найперш маю ўвагу забрала дзяўчына, якая цалкам адпавядала азначэнню чароўнай ледзі. Мне ну, так шчыра размарыцца, все размаўляюць па-беларуску, все разумеюць, што такое фліжонка кавы. Зараз скажу сваю самую шалёную мару. Э, Чалавека запыталі што-небудзь па-беларуску, а ён не разумее, яму набілі пысу. Вядомы менскі актор Ігар Забара паспрабаваў намаляваць карцінку будучай краіны. Соединенные Штаты Беларуси будут батька всех присоединит, кого только можно. Все будем ходить и будем говорить да скифам и да азиатам и с раскосами и жадными глазами. Не ведаю, ходить у театра и слухая музыку панянка, якая сидела за соседним столиком, але наўрад ці яныя словы супярэчаць меркаванню і гаразабары совершенно без понятия как будет выглядеть беларусь через 50 лет но ну, я думаю что лучше чем сейчас у нас будут по образованию по культурнее что касается политического строя что все-таки он изменится несколько хотя бы пойдем поближе по стопам россии пускай даже пускай там сейчас тяжело пацыруючы па цэнтры менску я прысеў на прыступкі саркафагу гэтак завуць меншукі дварыц рэспублікі што праз дарогу ад былога цк кпб Праз абсалютна бязлюдны цэнтральны пляц да мяне павольна соўвалася постаць бясформенным палітоне. Нарэшце яна апынулася ў сферы дасягальнасці мікрафону і я спытаўся пра абрысы будучай беларусі. будет хорошо. Я пакінуў збянтэжаную маім пытанням постаць і скіраваўся даходнікаў у пошуках карцінкі нашай будучыні. Мне пашэнціла, я спаткаў мастака. Вось што мне сказаў Сергей Рымашэўскі. Думаю, што заняпад будзе поўная ну, в этой краіне гэта такія шэры э, муры шэрыя сцены краты паўсюль калі я дажыву О, я думаю што я можа быць э, буду не ў гэтай краіне у часе размовы з мастаком плыня мінакоў па неспадзявана выштурхнула да мяне брытагаловага маладзёна гадоў 17. Ён сказаў, што праз 50 гадоў праспект скарыны, на якім ішла размова, будзе звацца праспектам Лукашэнкі. Через 52 годов это будет фашистская Германия, а я буду фашистом. Мы скины. Наша Беларусь будет нападать на другие страны. А те, что которые на нас нападали всю жизнь. А вось словы стала гаспадара з вельмі вельмі сумнымі вачыма, які самотна паліў, гледзячы на праспект. Люди будут жить прекрасно в свободной стране, будут богатые. Нация почувствует себя нацией, почувствует, что у нее глубокие корни в культуре, в языке. Пенсионерка, из выгляду работник культуры, как казали ранее, так само сподевалась на лепшую будущую, але была меньше пылная у надеях. Через 50, смотря какой строй будет. Если капиталистический, то плохо. Если социалистический, верю, что будет все очень хорошо. Непонятного не хочу. Хочу, чтобы было понятно, как было прежде. Зію спрыжку уступила кабета, якая займалася капіталістычнай справай, гандлявала самаробнымі цацкамі. Ты незалежнай судоўнай краінай, залёзаце права чалавека, ўсё будзе вельмі вельмі вельмі добра, але только ты ў выпадку, калі нас не правае Росія. Усё ідзе к гэтаму. А вось кубка пенсіянерак. Бабулькі адмовіліся зазіраць у будучыню, але дзецям і ўнукам сваім пажадалі наступнага. Щоб было ўсё недарагое такое, дешевое, чтобы могли и дети покупать и, и довольствоваться. Чтобы нули эти убрали, и цены снизили, и зарплату оставили хотя бы какая была раньше. Я хочу, чтобы был мир, войны не было. Может, что-нибудь изменится. У двух кроках ад бабулек сядзелі дзве патэнцыйныя пенсіянеркі 2048 году. Яны чулі словы бабулек і далі свой каментар. Пока што у нас такое палажэнне, што прагнозы только мрачныя. Іх не аднагодка, але з іншай лавы. Я, я, я не знаю, я аптымістка. Музыкант вядомага беларускага рок-гурта выглядаў аптымістам. Вось ягоны прагноз. Если мы сейчас президента скинь, через 50 лет, естественно, будем жить недовольно неплохо. Нарешті я напаткал беларускага политика. Это был молодый социал-демократ Сергей Марцелев. Я быў сцешаны даведуўшыся, што ваяваць мы ўжо не будзем. Спадзяюся, што гэта будзе па-першая незалежная дзяржава, там будзе ўладаць наш гістарычны белчыва на белласцях. Калі будуць разгортвацца новыя канфлікты ў сусветным маштабе, то э, Беларусь будзе на адшыве, то есть яе гэта непасрэдна не закране. А вось як бачыць Беларусь нямецкі сацдэм, што стаяў побач з марцелевым. Час хасы час. Вот ну, тут надо сказать, в каком положении будет э, Германия, чем так, труднее. Ну я думаю, што здесь э, намного менше будет извиниться, чем у нас. Урэшце, калі я вырашыў хаваць мікрафон, да мяне падышла дзяўчына, якая ўдзельнічала ў рэклямовай кампаніі фірмы Пэлмэл. Я выпаліў прапанаваную ёю цыгарету і запытаўся пра будучыню Беларусі. 50 лет, смотря как у нас будет президент. Я думаю, что будет лучше. А пытание на Менских улицах зарабил Северин Клятковский. Напэўна, калі не ўяўляць сабе будучыню, яна і не настане. Пра якую будучыню марылі беларусы 50 гадоў назад у 48 пра камунізм, а яшчэ раней у пачатку стагоддзя. Гэтым пытаннем задаўся зміцер бартосік. Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіцё, слухаеце. Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым? Пару месяцаў таму на вільню зноў пусцілі некалі адменены дызельны цягнік. Таму ў мяне не было праблемы з выбарам, чым ехаць торбу я паклаў толькі адну кніжку рунь максіма гарэцкага рэпрынц таго чатырнацца году выдання з друкарні пана марціна кухты адкуль у той жа час выйшла яшчэ адна кніжка толькі паэтычная аднолькавыя па фармаце някіткі па аздабленні яшчэ не ўнармаваныя па мове яны як у час свайго з'яўлення з-пад прэсу на так і сёння застаюцца лепшымі дакументамі даросласці нацыі. За ўвесь шлях да мяжы я адолеў толькі адно невялічкае апавяданне, якое і дало назву ўсяму зборніку. Герою апавядання, цытую гарэцкага, запала неяк у галаву, што вось прарокі слова ў нас знаходзяцца, а прарокаў эканамістаў няма. Ён хацеў так, сабраць у свеце ў адных сваіх руках столькі грошай, каб, напрыклад, купіць усю вільню і потым з гэтымі гражамі рабіць эканамічнае адраджэнне Беларусі. Гэта ў паследку была яго манія, і некаторыя лічылі яго блізка што ненармальным. канец цытаты. Далі Бог можна забыцца, што гэта рэпрынтнае выданне. І чым далей я знаёміўся з героем апавядання, тым больш знаходзіў агульных рысаў паміж ім колішнім і намі сённяшнімі. Ну хто з нас не спрабаваў словам адражаць чалавека ў беларусі ці не задумваўся ў роспачы аб самагубстве ці не планаваў беззваротна ад'ехаць чым далей тым лепей. Але прачытаўшы наступны абзац, я шчыра парадаваўся за сябе, цытую. Па праўдзе, ну чаго ж я буду жыць далей? каб толькі ведаў, што будзеіць цераз 50 гадоў з беларускай справай. конец цытаты. Лічба 50 мне падаецца тут зусім недарэмную. Гэта той далягляд, за які меў рэальны шанец зазірнуць, інакш кажучы дажыць сам пісьменнік. Напэўна, з-за верухі 14 -го году паўвекавая дыстанцыя яму ўяўлялася неверагодна вялікаю, для спраўджвання самых фантастычных сцэнараў і наўрад ці ён мог дапусціць той сюжэт які вядомы мне савецкая беларусь шестьдесят четвертго году дзе здаецца у беларускай справы шансаў на жыццё амаль няма якую нязначную і шэраю здаецца лічба шестьдесят четыре калі ў тваім досведзе ўжо ёсць девяносто восемь і наступныя паўстагоддзі здаюцца нават за вялікім авансам для адраджэння не ўжо не чалавека ў беларусе а беларуса ў чалавеку і што цешыць у чалавеку канкрэтным ці то ў суседцы па пляцоўцы ці то ў неабцяжараным нацыяналізмам прыяцелі вось ён у гарэцкага я заступаюся за брата мужика а ён жа не сімпатычны Ён жа мяне крыўдзіў болей, чым хто. Але што дае сёння смеласці спакойна глядзець ва ўласнае заўтра, дык гэта тое, што беларус ёсць, і хуткасць ягоннага адраджэння цалкам адэкватная менавіта твайму уменню і жаданню даказаць яму, што ён жа сімпатычны. Таму мой далёкі 2048 год не выклікае ў маёй душы страху а тым больш дума каб цыяністым каліі вось толькі не хоча нікуды знікаць туга па тым часе калі мы не марылі дзесяцігоддзямі можа кепска мы чыталі нашых клясыкаў цытую самагубства не выйшла ды і чаго паміраць калі я жыў толькі ў думках і толькі ў думках прыйшоў да самагубства Ці не пра нас гэта колішніх, якія толькі ў думках прыходзілі да Беларусі і толькі зараз нарэшце прыходзім да яе намацвальнай. Як гэта не банальна гучыць, а удача беларускай справы закладзеная ў нашым жаданні дажыць. Да чаго дажыць гэта ўжо справа кожнага. Я вось дажыў да моманту, калі ў вокнах майго вагону паплыла зільня нязменная як канстанта што сто гадоў таму што праз сто наперад ці не тут знаходзіцца ключ да удачы у тым імкненні героя аповеду купіць яе ўсю гарэцкі дае шанец свайму персанажу не звар'яцець цытую мяркуючы па яго натуры успамінаючы яго думкі і перабіраючы ў галаве некаторыя словы думаю што ён жыў жыў і куець долю новага чалавека беларуса у далёкай амерыцы альба ў аўстраліі няўжо гэта пісалася без сарказму і ў гэтым таксама было прародство пісьменніка адказ хаваецца ў наступным стагоддзі чакаць засталося нешмат смітер бартосік чытае максіма гарэцкага герой якога марыў купіць усю вільню і пабудаваць там эканамічна развітую беларусь для аднаго чалавека гэта вядома гучыць як мроя а калі ўзяць усю нацыю ды на пачатку стагоддзя то атрымаецца яшчэ адзін з вельмі многіх нереалізаваных шансаў беларусі выснова з усяго сказана вышэй напрошваецца сама гэта той прарочы радок янкі купалы з якога я і пачаў сённяшнюю перадачу мы мусім думаць пра будучыню уяўляць і прыдумляць яе канкрэтнай і безумоўна лепшай бо усялякія пляны пачынаюцца з мараў і гэта будзе азначаць што мы яшчэ жывыя. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.